Ja se nadam da razumijete što to znači. Jesi, nemoj to, je, ovaj, čuo sam za to. Sova pitalica. Welcome! Evo uz ovaj divni smijeh našeg glazbenog urednika i tonskog realizatora Leona Lelija Makaja dobrodošli, e, dragi slušateljice i dragi slušatelji, u još jedno izdanje Sove Pitalice. Bome, večerašnja Sova Pitalica je i zanimljiva i nije zanimljiva i, i ne znam, može biti sve ono što vi poželite večeras, e, jer jednostavno to smo mi, e, Leon i Maja, sa vama petkom, tako da ovaj, napravili smo vam nešto show. Dakle, kao i uvijek mi smo za vas e, ostavili e, tajnu što je to tema naše sove pitalice. E pa tema sove pitalice je studentski posao. Dakle, rade li naši studenti studentski posao i rade li studentski posao ljeti? E sad, budući da u zadnje vrijeme se veoma pregovara o e, novom zakonu kojim bi i vanredni studenti mogli raditi preko studentskog ugovora, puno se tu polemike povelo. Nažalost, zakon još uvijek nije izglasan, niti je još došao na prijedlog u Sabor, tako da jednostavno ovo je bila kao jedna, eh, jedna uvertira u to eh, hoće li eh, zakon uskoro stupiti na snagu, pa sam ja odlučila malo izaći na teren i ispitati zapravo koliko naših studenata radi. Pa evo Leona, ajde pusti prvi blok pa ću ja malo onda iskomentirati. E, da, planiram ići ovo ljeto od sedmog mjeseca. E, u Amine su animaciju u Novigradu. E, lijepo. Mislim da je sezonski posao super prilika za steći neko iskustvo, zaraditi malo novaca i jako puno poslova koje se nude su zabavni i ono, možeš puno toga naučiti. Radim preko ljeta, ko spasijac. Da, radim preko ljeta, pa kao turistički vodič na brodu. E, radim u turističkoj agenciji. E, zanimljivo i naporno. <laughs> Evo kao što ste čuli, i brojni naši studenti rade ljetne poslove, to su naravno da poslovi u uslužnim djelatnostima, odnosno u sektoru turizma, kao animatori, kao spasioci, kao turistički vodiči u turističkoj agenciji. I to je baš lijepo za čut e, da zapravo e, naši studenti su veoma aktivni ljeti, da odluče zaraditi džeparac za sebe, da onda olakšaju svojim roditeljima e, studiranje. I eto, ja sam jedna od tih studenta koja radi ljeti i moram stvarno reći da se slažem sa kolegicom početka koja je rekla dakle, da je ovo jedno zanimljivo iskustvo, dobro iskustvo za steći puno znanja e, i doticaja e, sa ljudima, e, tako da definitivno super stvar. Međutim, naš drugi blok govori o nešto malo drugačijoj situaciji. Ne, nisu dovoljno plaćeni. Zato jer s obzirom to koji posao napravim, poslodavcu donese puno više profita nego za ono što smo isplaćeni, a ti ugovori su njima jako povoljni i ponašaju se dosta ovaj, bezobrazno s obzirom na to e, kakav posao odrađujemo. Evo naš drugi kolega odlučio bojkotirati skroz studentski e, rad e, upravo e, zbog razloga što su studentski poslovi premalo plaćeni, poslodavci na taj način i iskorištavaju studente. To je stvarno jedna od stvari koja se pokreće upravo ovim prijedlogom novog zakona gdje bi najmanja studentska satnica ne bi trebala biti niža od 22,5 kune. Tako da se nadamo da kada se to izglasa da se zaista onda studente neće izrabljivati nego da će se poštovati ta minimalna satnica satnica i da studenti više neće raditi razno razne poslove za 12, 13, 15 i 18 kuna po satu, nego da će biti pošteno plaćeni za svoj rad i biti gledani kao kolege, a ne kao e, ljudi za iskorištavanje. A evo naš e, zadnji i treći blok e, donosi još malo drugu stranu priče, odnosno sad već treću stranu priče na ovu temu. E, ne radim, ali preko studentskog ugovora ponekad primam neki honorar, pošto studiram glumu, pa onda naše predstave se nekad računaju kao studentski rad, a i svi mi koji studiramo glumu imamo tako guste raspored da jednostavno nemamo vremena za raditi bilo kakav drugi studentski posao. Evo, ova kolegica studira glumu i jednostavno toliko je prenatrpana obavezama da ne stigne raditi. Nažalost, evo, to je isto jedna od situacija gdje možda čak i studenti koji bi željeli raditi ne mogu e, raditi zbog e, obaveza koje imaju. E, tako da, nažalost, evo, prepušteni su tome da moraju, kao naša kolegica, dobivati samo honorare za te predstave. Albome nije ni to loše i nije ni nama loše, Leone, tu na Radio Sovi kad dobijemo plaću, bude dosta dobro. ali naravno nismo zaboravili ni na onaj naj, dio, a to je naša slova pitalica. Ali Leone, daj ti malo ubaci još i tog malo smijeha. Petarda! Ne, jer nemam vremena, jer me faks ubija. <laughs> Evo, ovaj smijeh je mene natjerao da se, da se baš e, nasmijem. E, eto, opet se nadovezujemo na situaciju da, da je faks tu e, koji vrši pritisak i da jednostavno studenti nemaju vremena za studentski posao. meni je evo jako žao kolegice koja kaže da je u faksu bija, ali ono, kako bi naše majke i očevi rekli, u znanju je spas. Pa eto, ljudi moji, knjigu u ruke, ako stigne neka radi, ako ne stigne, onda mora samo učiti, nažalost. Evo, u još jednom e, nadam se da će se uskoro e, zakon e, doći na izglasavanje da će se stvarno ispoštovati te neke stvari koje tražimo jer smatramo dakle da se ovo tiče svakog studenta i da jednostavno nas treba poštovati i gledati kao radnike, normalne radnike i kolege, a ne samo kao običnu radnu snagu za izrabljivanje. Ovo je bila jedna ova pitalica koja je ovako malo bila ozbiljnijeg tona. Mi se slušamo sljedeći petak, a vi do tad ostanite u